Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine în veci nu va muri. Deși mor de patru zile, putrezise în mormânt, Lazar bunul meu prieten, a înviat la al meu cuvânt.